Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Misteri Alas Lortiso Besali. kiriman Arif Sulistiono Jimatres Dusun Kaligede Desa Meturi Kecamatan Margomulyo, Mulyo Sebut baik jenengku Sam Budi Waktu kui aku nenggoni ipeku jenengi Samyun Nok deso kucang anom Waktu kui nok deso kono pas lagi nyatrian Pas aku neng kono ipeku ngomong. Ayo Pak Isri nyuloh malas engko digoreng. Neng dinek nyuloh Kang. Neng alas lore bisa mbesali kono lho. Aku roh panggonane malas loro turune ya ning kono terus. Ya wis, ayo budal Kang. Aku karo ipeku mlaku ngidul leparane. Aku nggawa bedil karo ipeku nggawa berang. soyo suwe saya adoh. Hawane adem banget tur sepi. Mung swara jangkrik ngrik kang rame. Bengi kuwi jan peteng dedet. Swara angin bengi nrak rajange godhong jati. Ora krasa jebul wis arep teko nggon sing arep dituju. Gak patek suwe wis teko alas lor desa Besali. Hawane adem peteng dedet. Wong senter batu sing madangi dalan. Wis suwe golek malas nanging kok ora petuk malase. Aku karo IP-ku krasa kesel banjur lereneng pondok, mbuh kuwi pondoke sapa? Wong loro aku karo ip leren karo nyumet rokok. IP-ku bubuk aku lungguh. Hak patek suwe ana swara wong guyu. <laughs> Wektu kuwi aku gak wedi apa-apa. Suara-suara kaya ngono iku mau amung tak rungokke banjur IP-ku tak takoni. Suara apa ikang e ngono kae? Lah, paling suki wong besali kono lo tunggu jagung saya suwe suara iku sang saya cedak batinku ngomong nek tarah, wong tunggu jagung suarane kok saya cedak suarane kok saya sedak kok kang paling ya wong tunggu jagung ngeden-ngedeni awake dhewe kuwi nalika kuwi bedil sing tak gawa wis enek isine banjur tak arahke swara sing guyu kuwi mau banjur tak bedil. Sing guyu kuwi malah kaya ning arepku karo guyu bantre ra ukuran. ku langsung tangi geret tanganku dijak mlayu. wong loro melayu sipat kuping aku karo ipiku mlayu ngalor parani Bareng teko dalan kricaan dikagetake karo ndas menungso kang gedhe, rambuté dawa nyeblok pas ning ngarepku karo ipeku. Das kuwi mau guyu lakak-lakak. Jantungku koyo pedot-pedoto, Ndredeg sikilku otek kabeh, awakku ogel kabeh. Aku karo ipeku terus ke melayu, ipeku karo bengok-bengok. Terus no, terus no. 李叔。 Sakwise arep teko desa Pucangan Om Ipeku ngomong karo mlaku alon-alon. Kowe iki goblok kok Pak Isri, Pak Isri. Ora nek kaya ngono kok gandang mlayu. Ya aku gak roh nek kaya ngono kuwi. Dawe apa takoi jarimu suki wong besali. Jari ipiku wektu ing pondok mau jarinda sing guyu wis ning ngarepku. Bareng wis teko omah aku karo ipiku cerita nek diwedeni kaya ngono, banjur ipiku mau ngomong. Neneng alas kono hati-hati le. Mbahmu mbiyen yo ning kono awan-awan golek rencek. Ya pasar rokok koreke datu lintas. diajari roh kayu tunggak kobong terus diparani nggo nyumet rokok bareng rokok diaket sing kaya tunggak kobong kuwi obah karo bulu laka-laka ya kuwi sing jenenge banaspati kula yen sapa aja lali nggawa dom bundel cukup semene cerita saka aku Arif Sulistiono Jimatres Dusun Kali Gede Desa Meduri Kecamatan Margomulyo Bojonegoro Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam Jimatres, salam misteri. Au!